Clopote sună mărire, cântă mărire într-una, lumii întregi dau de știre, a se împlinește Scriptura. Sunați, voi clopote sunați, cu îngerii din ceruri mărire să cântați. Lumea întreagă e cuprinsă de așteptare și speranță, mântuirea cea promisă se împlinește în credință.